Otsailak amazazpi gaur aste artea data berri hon albistegia duzu eh, berriozar irratiaren albiste mankezuna. EH Bildu berriozar programaren lanketarekin hasi dela azpimarratu zirekiko dugu gaurko albistegia zuzenki. Biltzarri ireki eta parte hartzailetan antolatzen ari dira EH Bildutarrak judal sail ezberdinei dagozkien gaien inguruko programa osatzeko. Esateko gaur kirolaz eta irigintza iarduteko bialduko dira goizeko bostetan eta zazpiretan hain zuzen eta bihar gazteria arloa zarituko dira azken biltzarrau goizeko amiketan izango dela itzordu guztiak kulturgunean ospatuko dira. Iauterien azken txampa oiko puska biltzearekin txiki, heldu eta zaharrak, txistor, mistor, longaniza, pan, huevos i dinero, kopla kantaturik herri zaharretik abiatuko dira, atez zate bildutako elikagaiekin askaria prestatuko da labargako lokal eliztarrean, itzordua gaur, raste artearekin, atxaldeko zazpiretan aldezarrean. Eta Nino Bravo gogoratuz kontzertua Serafin Zubiri kantariak eta berriozarko Doinua musika bandak izango dira Nino Bravo gogoratzeko kontzertua eskiniko dutenak kontzerturako osarrerak salgai jarri dira ja da Udaleko Kultur Zerbitzuan edota bederatzi lau zortzi hogeita mar amasei eta berroita amasei telefonoan kontzertu hau maiatzaren amaseian ospatuko da. Eta mendia zitze ginez zirekiko dugu kiaur kirole atala, elurrak pilpil mendiaren igoera zaldu baitzuen gauza konela berriozarko mendizaleak plan alternatibo bat egin izan zuten azkenik mila eunda hogeita masei metroko sarbil mendiariekin ziotela. Gaurko iragarpenak dio zerua oso deitxu egongo dela, zaparrada txikiak botako ditu egunaren bigarren partean noiz behinka baino ez, goizean trumo iekaitzak sor daitezke eta gaur elurkota seireun 800 metro inguruan egongo da, egunaren bigarren partean ordea zazpireun bederatzereun metrotara igoko da, ipar osagaiko aiz ebizi ebiliko da, bolada gugurrekin eta atxaldean iparrekialdetik finkatuko da ezea, indarra galduz duango dela, temperatura gaur gutxi edo nahikoa jetxiko dira. Eta hau ezan da guztia gorko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten.